Op 7 december in die vierde jaar van koning Darius' regering, het daar nog een boodschap van die Heere aan Zacharia gekomen. Die mensen van Bethel het vir Sar Jeser en Rigem Melek en sy manne gestuur om die Heere om genade te smeek. Hulle moest die volgende vraag aan die profete en die priesters bij die tempel van die Heere, die Almachtige, vraag, moet ons voortgaan om in die vijfde maand te huil en te vast soos ons nou al voor baie jare doen. Die Heere, die Almachtige, het hierdie boodskap aan mij gegee, sê vir die hele volk en vir al die priesters, toe hulle in die 70 jaar van ballingskap in die somer en herfst gevas en gehuil het, het julle rechtig terwille van mij gevas. Nou nog denk julle nie aan my by julle heilige feeste nie, maar net aan julle self is dit niet diezelfde boodschap wat die Heere jare gelede door sy profete verkondig het toe Jerusalem in die dorpen van Juda vol mensen was in die syde in die laafveld bewoon was niet. Hier die boodschap het ook van die Heere na Salgaria gekom, dit is wat die Heere, die Almachtige, sê, oordeel rechtvaardig en eerlijk in rechtszaken, wees liefdevol en sympathiek met mekaar. Meneer die weer die wees, die weeskinders, die vreemdelingen en die armes verdruk niet. Moet nie bose plannen te mekaar beplan nie. Julle voorouders wil nie na jullie boodskap luister nie. Hulle het hardkoppig weggedraai en hulle vingers in hulle oore gedruk om niet te hoor nie. Hulle het hulle harte so hard soos klip gemaakt, zodat so hulle nie die voorschriften of die boodskappe wat die Heere, die Almachtige, die sy geest aan hulle dier die profete van vroeger gestuur het, gehoor het nie. Daarom was die Heere, die Almachtige, zo so kwaad vir hulle. Omdat hulle nie geluister het toe ek hulle geroep het nie, sal ek nie luister wanneer hulle na my roep nie, sê die Heere, die Almachtige. Het zal hulle met de stormwind verstrooi onder ver nasies waar hulle as vreemdelinge sal leef. Hulle land het so verlate geword dat niemand eerst door die reis nie. Die land wat zo so mooi was, het de woestijn geword.